stinsen rasat ut Bland våra fjällar man har plockat smull från under snön Vårens böljor slå mot våra hällar Bladen lysa grann på Askolön Blonda lockar skymta bland syrener Lågan dem du trodde brunnit slut Väcks på nytt av vårsångens sirener Våren dansar in och vettet ut för din vår är min vår och alla vackra flickors vår. Dit du går vill jag gå som skuggan i ditt spår. Det susar och brusar ur tusen rosens snår. För din vår är min vår och alla vackra flickors vår. Haag arton som Ge ut Nobelpris är en rätt institution Men en majnatt kommer där en kvällsbris som kan stämma lyrorna till ton Heidenstam kan blott med verklig möda mot en lagerlöv vara korrekt Ack hur lätt blir människors kinder röda Ljusen släckas av hans andedräkt för din vår är min vår och alla vackra flickors vår. Dit du går vill jag gå som skuggan i ditt spår.